Svatý Tomáš narodil se Korem roku 1225. Pocházel z početnější hrabieci rodziny, spřízněné s cisarskim rodem Hohenstaufu na severu Italii. Historykowie se na mieście narodzeni nie Mohl to być zamek Rocasecca pobliż Monte Cassina nebo Kalabrii. Jego otec, Landorf, był hrabietem z Aquina, odtud jego příjmení. Był panem i na Loretu a Belkastru. Matka Teodora pocházela z, knížece, z w Normandii. Rodzice dali Tomasze, iż w pięcioletech na wychowu do montekasyńskiego klasztora. Było to rozchodnuci otcem, Wtedy chciel mieć jednego syna opatem sławnego klasztora. Tomasz był velmi nadany, a już jako jedenastilety był poważowany za schopnego studia na wysokiej szkole. Swe dospiwanie prożył na Uniwersytecie w Neapoli przy studiu filozofię. Mezi spolużaki wolniejsi moralki se utwierdził w mrawnych zasadach Алассе к Богу. se z Dominikany, a z dokończeniem studia pożadał o wstąp do jej radu. To se nelibilo libilo przybuznym, a proto jako nowic miel odcestować do Rzyma, a pak do Bolonie. Jeho rodni bratrzy Landulf a Rinaldo z czetą swych wojaku jej zastawili zasienął, a jako zajadce ho poslali do rodnego Rokkaseka. Tam ho czekala matka z jego sestrami, aby jej prozbami, lichotkami i selzami przymieli wystąpić z radu. Nie pomogła ani krutost bratru, którzy go bili, a roztrychali jego rzecholni odjew. Położyli i prodejną dziwku, która ho miela swest, wsze bez uspiechu. Tomáš se ve vězení učil naspamět písmu svatému a studoval spisy Aristotela a Lombarda. Nakonec za pomocí sester uprchl. Mladší, která jej chtěla více přemlouvat, získal pro řecholní povolání. Tomáš odcestoval v doprovodu spolubrátru přes Nápol a Řím do Kolína nad Rynem. Tam byl v letech 1248 až 52 Żakem dominikańskiego wiedca świetce Alberta Velikaho. Uplatnil tam swoje swe filozoficko teologiczne schopności i gdyż był z początku pro drzewiejsze zażytki samotarski a milczenliwy, także studenci mu dali przez dziwku sicilski niemy wól, profesorzy im przedpowiadali o niemime aż ten to wól promluví. Albertem byl navržen pro katedru na Pařížské univerzitě, kde učil v letech, 1252 až 59. Tomaszowi schopności były wynikające, ale na uniwersytecie było napięcie, które nie miało daleko k otewrzonemu boji między świeckim duchowieństwem a żebrawymi rady. Tomasz mieli i těžkosti pro aristotelową filozofii, které se držel dominikánský řád, ale provsazoval se věcnou argumentací a na druhé působil i svou skromností a zbožností. Dostal další přezdívku doktor Angelikus, či angielski uczytel. W roce 1259 był profesor Tomasz Akwiński, menowan generalnym kazatelem w Italii, Campbell przedstawiony mi powolan. Kazatelskie czynności sebienowal w Neapoli. Trzy roki pusobil w papelskiej kurii w Orviete, a we Witerbu. Dwa roki mimo inne wedł i radowe studium w Rzymie. Na wyzwu papeża Urbana IV zestawił brewiarzowe, a meszni teksty pro swatek Bożych Znowu se do Paříže na uniwersytu, uniwersytu vrátil v roce 1268 na příkaz generálního představeného řádu. W burzliwej dobie obdivuhodně zvládl situaci sytuacji, a obhajl żebrawe żady zejména spisy o dokonalosti duchovního života a proti pomlouwaczom. Pak pokračoval w psani spechonej wietrzy chodzila summa teologię. Teologicką sumu zaczyna otaską Existuje Bóg, A ukázalo se, že tato otázka je velmi užitečná. Nejen proto, że z niej wzeszła Bochowieda, ale vyvíjela se podle leni. Cela zapadni cywilizacja, która je poważowana za nejvyspělejší. Odpowiedź na otázku Existuje Bóg, se netyka jen rozumu, ale celé lidské bytosti – w z četných situací, v níž člověk hledá význam a smysl svého života. Otázka o existenci Boha je niterně spjata s cílem existence člověka. Netýká se jen lidského rozumu, ale také vůle, ba dokonce lidského srdce. Kdo hledá Krista, nemůže ho hledat mimo tento svět. Od té doby, kdy se Bůh stal člověkem, nie невъзможно гледат Бога мимо свет. А nie невъзможно ставят проти sobie sytuacji, w której żyjemy, a Бога. Klast mimo sebe Boha, a świat. Swaty Tomasz odpowiedzi na wszechne otaski hledal w modlitwie, która napełniowała jego żywot. Każdą swoją przyprawą zaczynał modlitbą przed krzyżem, a jego najmilejsze misto było przed najświętejszej swatości. Kristu v Eucharystii také předkladal své spisy a jemu wienował swe schopności, które uplatňoval k Boży cti a Na dotazy týkající se jeho moudrosti a uczenosti odpowiadał, że prostředky k prawe mądrości i są w modlitwie Apostu, a że przed oltarzem a pod krzyżem se nauczył widz nasz z knih a ja kolik czasu wienuj wzdzielawani we wirze, Věřím i ja, że za pomócku stačí k tomu krzyż nebo swatostanek. Po wzoru świętego Tomasza zacznę hledać w modlitwie najdůležitější odpowiedzi pro żywot.